Highest nigga, yeah, yeah. Je l'ai cerné dans tous mes cônes, calé dans ma zone. Et la fille compris que je n'étais pas comme les autres. Elle était si belle, j'ai pas su qu'elle était fausse. Je suis tombé dans ses pièges alors que j'en avais posé. Là, je suis dans le concentré, là, je suis dans le flou. Je pensais avoir déjoué ses garde-fous. Elle s'est foutue de moi, dispatchée partout. Attends que je t'explique. À peine entré dans le club, on s'est croisés. Dès qu'elle m'a reconnu, je me suis dit c'est tout fait. Elle m'a dit je m'appelle Marie-Belle Voici mon hume, fais-moi signe quand t'es dispo Je comptais lui tourner la tête Un peu comme mes sexes Dans ma vie aucune femme m'avait déjà roulé T'as pris le risque de lui donner ton cœur Aujourd'hui t'es roulé Je comptais lui tourner la tête Un peu comme mes sexes Dans ma vie aucune femme m'avait déjà roulé T'as pris le risque de lui donner ton cœur Aujourd'hui t'es roulé Elle était sexy, sexy insensée. Elle était sexy insensée. Sexy insensée. Fallait lui dire, Señorita, viens, on va faire à l'italienne. Oh, ah. Fallait lui dire, après tes parents, on ira voir le grand-papa, la Roma. Viens, on y va, viens, on y va, on y va faire la romancia. Por la vida te quiero, ma señorita. so imava eh. Mana ojinye besanfle yeah. Anyinye bangelina eh. Mana o so imava eh. Mana ojinye besanfle fleye Mana o i forever eh. J'comptais lui tourner la tête, un peu comme mes sexes. Dans ma vie, aucune femme m'avait déjà roulé. un peu comme mes sexes. Dans ma vie, aucune femme m'avait déjà roulé. T'as pris de lui donner ton cœur, aujourd'hui t'es roulé. Elle était sexy, insensible Sexy, insensible Elle était sexy, insensible Sexy, insensible Elle voulait que je sois tout permis, que je lui prenne tout seul. Dans ma vie je ne vois pas comment je vais m'en sortir. J'arrivais à résister, mais la vie, c'est mon cœur. Elle a créé tous mes ennuis, mes soucis dans le noir. Je la voyais comme ma marionnette. Elle m'a tiré dans des bas-fonds tellement stylé. Oublie la, oublie la, bro. Oublie la, bro. Oublie la, bro. Oublie la, oublie la, bro. Oh, je l'ai pas vu me rouler. Je l'ai pas vu me doubler. Je l'ai pourtant vu m'aimer. Oublie la, oublie la, oublie la, oublie la tombé sur son charme alors que je voulais pas. Je l'ai pourtant vu m'aimer. Oh, oh,